Gaur egungo egoera, proiektuak, aktoreak aztertziaz gain, etorkizuneko aldaketetaz eta aukeretaz ere mintzatu dira adituak, bigarren partian, gaindegiako imanol esnaolak, Euskal Herriko ekoizpen eta kontsumoen berri emanen dauku eta ekoguneko itsaso olaizolak eranen dauku eh, nola eraman sensibilizazio olana elektrizitate kontsumoa tipitzeko. Baina lehenik nola eraman duen bere azalpena galdegin diogu bizi mugimenduko aiande errezareti. Bon, goizuntakua hiu, hiu geien zen, eh? bata klima aldaketa uh, zer den, nuntik horra den, uh, zer da klima aldaketa behotze uh, uh, klimaen behotzia, uh, ebi, ebi, ebi uh, gutiago ikaitia, eh, habo, uh, idorte habo, eta bar, eta bar. Eta mm, hoi jakutsi edo jakatsi ondun, uh, eta jakastia e, uh, gizunaen uh, biziain gatik dela eta hoi uh, agitzen. Uh, beotegi efektuko gazak emititzen dutugu atmosferan, uh, erregai fosilak, uh, petrolioa, gaz naturala eta eta bereziki petrolio eta gaz naturala eta ikatza jabilte meitutugu banokuan eta hanitz, eh, eta hoien gatik dugula klima uh, kanbiatzen edo, edo aldatzen. Uh, eh, hortaik abiatuik, egunko gehi nausia elektrizitatea behitzen, uh, lotua hoi e, egin ahari izan uh, gue berrotegi efektu gasen emititziain eguneko hiutan hoita hama bosta, kasik hiu laurdenak, energia kontsumutik horra diela. Eta energia kontsumian, elektrizitatiain lekia frantzian eh, erranduka bezala ehuneko berruita bosta da, mundu mailan ehuneko hamasa eta hemezortzien artin. Eta eh, heben eh, frantzia rezuma hortan egoiteko, uh, nuklearatik horra dela. Ehuneko hiutan ahoi eta hamazazpia, kasik ehuneko lautan hogeia nuklearatik horra da. modelo hoi, iraganeko modeloa duzu, frantziaintako Eta gehi minberatxia da, frantziak animaneko indarrak eta soz samak ezai behitutu nuklearian, bena behar da jortaik elki. Nuklearak ez dizu, uh, ekarten ahal, uh, energia, um, mailan eta negu efekto gazen mailan. Alde batetik, uh, eh, nuklearan gatik ez peitia behar dien investizamentiak egiten energia berrizta gerietan eta hoi frantzian oso, oso agertzen den gaizabat da, eta bestaldetik, uh, eh, nukleara, guai, behar da eh, parke nukleara oso zahartu da, behar da araberitu, nahi bada araberitu, eta horrek kosta animala uh, du. Eta bestaldetik, uh, energia nuklearak animareko hundakinak uh, produsitzen dutu, erredioaktibo hundakinak, eta beharko dia hamar urte hundarkin horren kodeatzeko, begiatzeko, uh, jakin gabe nula tratatzen dien. Egun ez dakigu nula tratatzen dien, biher ez dakigue nula tratatzen dien hoik. Ordin, soluzioa hortan da, energia nukleara ustia, energia berriztagarri eta juitia, eta negawat gidoia edo eh, negawat uh, eh, egitasmoa orkestu dut ebai uh, urgentzien. Nondik dator negawat gidoia? Hoi duzu, Hamabost esperten arteko lan bat, uh, zientifikoak dia jaboenak edo gehi batetan berezitiak dienak, independente dienak, eta negabat gidoia hoi uh, lantuz izien deja diala urte bait. Uh, azken gidoia bimilata hameka kua duzu eta hor agertuko duzu normalki aurten, uh, uda undar hortan. Uh, negabat gidoia zer da, da neurritarzuna, edo eh, energia kontsumiaina apaltzia, eh, bestalde eh, efikazitatia, eta azkenik energia berriztagarrien handitzi, lekiain handitzia. Eta negauaten helbuia da, biuna eta berrogeita hamar garen urtian, energia kontsumiaina euneko lautan hoita hamarra, energia garrietaik jitia. Haize errotak, uh, e, fotovoltaikua, biomasa, hoiduk eta uh, uturi e, handiena, energia geotermikoa, hidroelektrizitatean aldetik uh, mantentze bat, jortan eh, voilà, da giltza. Ez, sensibilizazio lana ipatuko dugu e, istantean beraz kideekin, baina horrek bon, nahi du argiki esplikatu duzu, ez dela elektrizitate tik ateratu behar, baina eh, be, iturria kambiatu behar dela, iturri horiek aipatu dituzu, beraz eh, biltegiari buruz, hor biltegia aipatzen da, ez da be, batek polza bati egan duzu, horrek eh, asmatu, edo ikerketak intzitula, dola mende bat, eganen dugu gutxi gora bera, eta ikerketa hortan hori nahitzen alko dela, berdin atera bide baten atxemaiteko, azaldu biltegiarena? Bai, eh, biltegia edo estokatzia. Eh, gaurko egunin ez dakizugu elektrizitate horren etxekitzen. Bon, bat utzu teknikali, bat uh, eh, energiapilak, uh, bateria, bateria sistemak, eh, hoi hoek jabiltzen dut egunak, goe mugikor edo otoen, oto adibidez, edo piripitentako, uh, txirin, dula txirindian tako. bestalde, um, ordin hortan bada uh, posibitate bat, metanazioa daitzen da, metanazioa zer da, metanazioa da gaskarbonikootik, uh, eh, gehi eh, hidrogenotik metanoa eta ur molekulain egitia. Metanoa, hoi da, gaza, gaz naturala bezala, eta metano hoi estokatzen ahal da, eh, bilte giratzen ahal da, haiza. Eta hortan da, giltza, zerren energia berrizta haize errotak, fotovoltaikoa, elementu naturalei e, lotuik da, eta ben produsitzea ez tizuk hain zinetik hola e, nura egan kudeatzen ahal edo, edo etxekitzen ahal. Ordin din, eh, goe galtuak, energia galtuak adibidezen egian behotzeko galtu ehan izbada, uh, tenu ezun baitetan galtu ehanitz, uh, bena espalimada haizeik espalimada eki handik, eh, ez dugu uh, energia berriztagarri hanitz eginen, ordin behar da, estokatze hoi atxurtuki sistema bat atzaman. Eta negauat gidoia hortan, esperta hoiek, Alemanian oso garatzen haidien teknika bat proposatzen die, energia horren etxikitzeko luzaran. Voilà. Metanoa produzitzen da, metanazio, uh, kimia, eh, kimia sistema simple bati esker. Geo industrial mailan sutik ezarteko, hoi besteik da, Alemaniak hasi dia lan hortan eta nik beste resuma garatietan beharko den horat bizun. Aipatu dugu haiande eh, uh, errezarretekin, e, eh, Imanol Esnaola, ala, iturria berzala kanbiatu elektrizitatearen eh, ekoizteko, ala, biltegiaren aipatu du. Bon, zuz, etorrizira geindegiaren izenean, eta Euskal Herriari buruz, dato objektibuen emaiteko, eta gero ez da baidatzeko erran duzu, Beraz badira, eh, ardatz nagusiak Euskal Herria kondutan hartuz, bon, zinez eh, guneka da, uh, eh, piskat uh, eh, industriaren gunea eta elektrizitatearen ekoizpena, nola labur bildu? Bai, begira, e, azkenean, ba, bueno, esan, hainbat gauza esan daiteke. Uietako bat, Euskal Herria lurralde ikuspegitik gero eta desorekatuagoa da. Bai biztanleriari dagokionez, bai aktitate ekonomikoari dagokionez. Beraz, e, behar dira, gero eta gehiago, eko, energia ekoizpen gune haundiak lurralde e, populatu horiek asetzeko. E, gure lurralde eredua horekatuago eh, balitz, aldiz, askilirateke ekoizpen gune txikiagoak. Ba, beraz, nolabait ere Euskal Herria ere azken mende erdian badoa e, nolabaiteko lurralde eraldaketa prozesu batean eta horrek erabateko eragina du bai sortzen ari den egitura produktibo ekonomikoan, bai ah, biztanleriaren lurraldea biztanleriak lurraldean duen banaketari dagokionez. Eta beraz, ondorioz bizitza estiloan ere bai eta beraz energia ez egiten dugun erabileran. Beste mezu importanta bat erran duzu, edo oar bat, eh, da, benun baita, Eh, industria guneak nahi direla txiki, enpleguen atxikitzeko, benan horiek eh, direla energia intentsiboak diren sektoreak, bez, kontra erran eh, hori buruz, geroa nola antolatu? Bai, ezagutu dugu azken urtetan energiaren erabilera handi bat egiten duten sektoreen eragin ekonomikoa, enpleguari dagokionez, esate baterako, horrek ongizate handi bat ekarri dugu e, aberastasun maila handi bat ekarri dugu, baina egia da, bestalde, gaurko garai honetan, e, batetik badakigula industria hori e, oso kutsakorra dela, e, eta beste alde batetik gainbera doala, dintzen ere, mundu mailako joera ekonomikoen eraginez, energiaren prezioaren e, eraginez, eta bar. Beraz, eta aurrean dugun egoera honetan, pentsatu beharko genuke, ulertuz e, energiaren erabilera intensibo bat eta gazi surketa handi bat egiten duen industria horrek, horrek e, egun zail, zailak biziko dituela, ea nola, garai berri bat abiatzen dugun, behar bada, e, jarduera ekonomiko eh, egokiago batzuekin, edo behintzat gutxienik ingurumena horren beste kaltetzen ez dutenak, eta energiaren erabilera lasaiago bat egiten dutenak. Mm-hmm. Ipar eskualeriko entzule erbegira, Ipar eskualegian energia kontsumoan laurdena industriatik eh, dator, eta erran duzu eskualegia horoko hartuz ere, Gipuzkoa ikusten da industria gune bezala, baina lapurdi kostaldea ere hortan dela? Ah, la, lapurdi kostaldea, ba, bueno, inguruan bada industria garrantzitsua, baina lapurdi kostaldeak badu ezagarri berezi bat, azpimarragarria, eta da hain zuzen ere, eh, energiaren erabilera intensiboa egin ordez, ah, egiten duela, ez, bere ekonomiak baduela ezagumenduaren erabilera intensiboa. Eta beraz, hori bada ekonomia berriaren eta etorkizunek Euskal Herriak beharko duen ekonomiaren e, zera gune e, indartsu ba bihurtzen ari da eta hori baliatu beharko genuke ahalde ahalden neurrien. Nahi duzu arte. Geindegiak e, Eh, datu egin ala objektikoak eman ditu, haian da egizarretek eh, azaldu du, eh, nola kameatu behar liteiken elektrikaren iturria eh, ateratzeko nukleagotik beriziki frantziako estatuan. Eta hor zinezten, eko gunetik itxaso laizola eta mm, amaia otazo, beraz, gaia elektrik alkoaren kontsumo apaltzeko sentsibilizazioa gai orokorra. E, eh, Konparageta baten egiteko, eh, sentsibilizazio lana entxatu dira eramaiterat uh, gipuzkoan ondarkinekin. Bai. Gobernu batek, e EH Bilduk, zeraman gobernuak plantan ezagidu, sentsibilizazioa baino gehiago behar bada zen behartu dutela jende bakotsa indarra egiterat eta nubeit pairatu dute gero ondoko hauteskundeetan bada joko politiko bat, baina, mm -hmm. sensibilizazio lana erran er, nahi du kontsumoa behar dela tipitu, irudikatzeko, eman duzu datu bat uh, Euskal Herriari buruz hastapenean, gure kontsumoa azkarri gide lanun Bai, bai eh, datuek argi erakusten dute, e, aztarna ekologikoa kontzeptuak adierazten du, Euskal Herritarrak bizigeren bezala, bizita hiru Euskal Herri beharko genituzkeela. Horrek esan nahi du erabiltzen ditugula xautzen ditugu baliabideak e, neurriz kanpo edo planeta mailan hiru planeta hiru lur planeta behar ditugu gu bezala biziko balira guztiak, ez. Sistema ah, honetan ezin da jarraitu eta kontsumo apaltze bat eskatzen du eta kontsumo apaltzeak eskatzen du eh, kontsumitzaileon guztio gara kontsumitzaileon e, ohitura aldaketa bat. Mhm. noski ma, baina instituzionalean, eremu desberdinetan neurriak hartuta, baino, baino gutako bakoitzara etorrita ohitura aldaketa bat. Eta aipatu duzun arloa bada adibide oso polemiko, baino bete-betean jotzen duena, ezta? da? Azkenian, kasu honetan, aipatu dugu baita ere askotan sentsibilizatzeko modu honena dela eginez. Jarri pertsonak egiten, eta sentsibilizatzen dira konturatu gabe, ez? Ba, lurra lantzen jarri eta kontsumitzaile arduratsuagoa bihurtzen zera jarri ondakinak e, eh, bere izten azieratik, atesateko sistema adibidez, eta naturalki e, eh, sensibilizatuko zera. Bai, baino, gertatzen diren beste arazo batzu dira, ba, ni politizatu baino partidizatu egiten da, eta partidoen borroka bat bihurtzen da, e, ba, bueno, beste zenbait gauzetan dauzkagu bete beharra e, iritarrak eta herritarrak eta horre ere ba, gutxiengo bat e, ondakinak nola maneiatu ba, e, eragina ez hain kaltegarria izateko, ez da? Mm. Eta orduan horre ere nola garrantzitsua den diskurt, e, egiteko ba, ba aditu, adituak eta zientziak zer dioen, ez da? Hor badira e, mugimendu batzuk ere ba, gurasos adibidez, ez da? Ba, pixkate horrelako erraustegi baten aurrean adibidez, zein eraginak izan daitezkeen ik, e, ikusi larritu eta eztabaidatu debate bat eskatu, ezta? Baina bueno, bai nik esango nuke gai hau dala adibide bat zen geizki, eh, ba, nola baliatu den partidoek baliatu duten e, afera ekologiko eta sozial bat, ez? elektrizitatera titzultzeko, bai. uh, behar dela erenerat apaldu, uh, kontsumoa, bai. hori da argita bai. garbi, bai. egiteko zaila, Erran dugu, be, sensibilizazio lana mm, kontsumitzaile bakotxari eh, egin behar zaio. Politika mailan, be, alderdik eh, gehin hartu du, mhm. be, nola egin be, alderdik guziak bat egiteko olako gaiekin? Bueno, nik usten dut, e, ba, e, kontsumo ereduari muinean helduta eta eta interes komunak bilatuaz eta azkenean herritarrarentzat eta naturarentzat ona dena izango da ona. Orduan eztabaida partidoen eztabaida baino er-, herritargoen er, erabaki zehatzetan parte hartze sistema zabalagoetan eta eta zientzia eta ekintza aditu eta arituak elkarrekin e, gauzak proposatuaz, esango nuke bai zazpi mezu gako giltza badirela, hor mm. Eh, zauzkizut zazpiak inen, baina, mm be marketinga importanta dela, errandu zuen, nola, ze, zertzoin dira metodoak aztertu bai. dituzuenak. E, saiatu gera bitxkat e, ironizatzen edo jolasten, ez? Azkenian mezu berdinak ematen dituzte ba konpaini elektrika konpaini handiek eta e, mugimendu ekologistek, ez? Bizi batek edo Iberdrola batek edo Repsol batek mezu berak ematen dituzte. Natura zainduz beste modu batean bizitzen, bai, baina gu beste modu batean bizitzeko zein eraginak ditu beste lurralde batzuetan, nola? Orduan azkenian e, marketinga da estrategia bat, ez? Eta mezu izan da nola garrantzitsua den e, e, kontsumo iturak aldatzeko emozioetan e, sartzea. Eta emozio, emozioak ikututa, ba, portaerak edo, edo ekintzak e, aldatzea, aldatzea, ez da? Eta emozioekin jolastu daiteke humorez, jolastu daiteke azaleratzen, zein mezu horiek eh, atzean zer duten ere, ez? ba, bueno, e, erraminta bat gehiago da, baina egia da e, kontsumismoaren gizartean eta eta marketingaren gizartean, ba, erraminta horiek ere ezagutzea eta baliatzea, ba, ba bueno, e, balizko dela, ez, eraginkorra izan daitekela. Bururatu zuitzalia bizi kalitatea, ejan duzu ostion, eta bizi maila parekatuz biak, Hala ere, kontsumitzaile bat zuen bizi kalitatea lotua da bizi mailari, eta beste bat bai. ez? Bai, hori sinistu dugu, ez da, zenbat eta gehiago duki beto biziko gerala, eta nik uste, ba, oinarrizko beharrak asetuta egonda, eta batzutan ez ditugu, ez, ba, etxe bizitza, ejatekoa, lana, oinarrizko e, e, osasuna batzuk eukita, e, gehiagorekin agian ez gerala hobeto bizi, aldi, ez, gaur egun baliabide eskasena denbora da, eta denbora, ez da, denboraren kudeaketa ez, orduan, iruditzen zait, jabetzen gerala beste modu batez bizitzen, agian denbora, e, ba, zentro komerzial batean joan beharrean, e, paseo bat mendian ematen, ari zera goxatzen bizitza, eta ez, zure eragina txikiagoa da, oso eskala txikira ekarrita, ez, baino. ez da zertan, e, hobeto biziko gehiago eukita. Hmm. Orduan, ba, e, apaldu zure kontsumoa, baino ondo bizi. Hmm ez? Eta ondo bizitzearen e, bakoitzak ikusi behar du, osnartu behar du, familian maite dituen ekin gehiago egoten, gertuko lokal, e, ekonomia lokalean, e, auzota, auzoan, ba, ba, bakoitzak bere ere muan, eta ohitura ba, goxo batzuekin, ez? Eta horrekin. Elikaduran, ejan duzu, elikadura buru jabetza, ah, lortu dela, numeit, ziklo baten sortzen, likuko ziklo bat, eta bai. buruz, hori buruz, elektrizitatearekin hainbeste jende unkitzen, eta jatekoak ere, eh, unkitzen du bai. jendea elikiadurak. Bai, bai. Baina, uh, benolat, kuntsumo hori ez eh, da dauzut behiz galeinen, me gibilerat, sentxu honean uh, egiten alda munduntan? Behar beharrezkoa da, ba, mugetatik gaindi gaude, eta noski baietz, bai, bai, irudikatu behar dugu, egin behar dugu, eta seguraski, botako dut, be, elikadora buru jabetzan aldeko neurriak praktikak egiten dituenak, energian ere ala egiten ari da. Orduan, ba, lotura hoiek ikusi, beste modu batean bizi, goxatu bai. Itxasola, izola, mila esker? Bai, mila esker.